Thank you. et simpliciter in Բարև ձեզ, ներկայացեք խնդրեմ։ Գայանե Գրիգորյան։ Գայանե, որտեղ ենք հանդիպում, ով եք դուք։ Մենք հիմա գտնվում ենք հանրային խորհրդում, մզ տրամադրված է ասենյակ։ Ով եք դուք։ Ես օկնական եմ հանրային խորհրդի։ Թեպետ բոլորս էլ գիտենք, երբ եւ որտեղ ինչպես ծնվեց հանրային խորհուրդը, սակայն կցանկանայի մի փոքր էլ դուք տեղեկություններ հաղորդեիք մեր ռադիոընկերներին։ Հայտնի ցույցերից հետո Արցախում ստեղծվեց հանրային խորհուրդ։ Այո։ Ով ստեղծեց, ում առաջարկն էր, տեղյակեք։ Բոլորիս, ժողովրդի առաջարկն էր։ Կամավոր հիմունքներով այստեղ ներկայացակ դուք Այո, քանի հոգի։ Հանրային խորհրդի անդամները 6 հոգի են, ժողովուրդ ընտրել իրանց։ Իսկ որպես կամավոր մենք աշխատում ենք 10-12 հոգի։ Այստեղ կամավոր աշխատում են, ընդունում են դիմումները, օգնում են գրել դիմումները, եթե մարդիկ կան։ Նույնիսկ հիմնականում հենց այդ են անում։ Դասավորում են, կոդավորում են, ուղարկում են գծնախարությունների։ Գանի ջան, ինչ ընթացք է սպանում ձեր աշխատանքը։ Կոնկրետ ինձ հետաքրքրում են շրջաններից, գյուղերից եկած դիմ ընդունումները արդյոք կապ կա Արցախի հանրապետության շրջանների գյուղերի եւ հանրային խորհրդի հետ։ Գրում են դիմումներ, դիմում են։ Այո, իհարկե։ Դիմումները հիմնականում ունենք Ասկերանի շրջանից, Մարտունի, Մարտակերտ, Շուշի, այդ շրջաններից հիմնականում դիմումներ ունենք դիմումների հարցադրումները հարցադրումները բովանդակությունը մոտորապես ասեմ վարկի տրամադրում հողի հարկի վերանայում կան դիմումներ որոնք գյուղատնտեսության զարգացման վերաբերյալ որոշ առաջարկություններով են հանդես գալիս կամ գյուղատնտեսությունում կրած վնասի հատուցման համար գյուղատնտեսական վարկերի հողի հարկից ազատվելու խնդրանք, այս բնույթի դիմումներ են հիմնականում, կան նաև որ այս վերջին շապատներին տեղ ունեցած կարկտի պատճառով վնասված տանտանիքի վերաբերյալ, բայց հիմնականում կոնկրետ գյուղատնտեսության վերաբերյալ այս հարցերն են հող, վար, անասնապահություն եւ առաջարկություններ։ Շատ բարի։ Դուք մոտավորապես նշեցիք յուղական բնակավայրում ապրող մեր հայրենակիցների դիմումների բովանդակությունը, հիմնականում ում են հասցեագրում։ Հիմնականում հասցեագրում են հանրային խորհրդին։ Հանրային խորհուրդը ձեր միջոցով սա այն հա, ճանապարհն է, որ դիմումները հասնում են հասցեատիրոջը։ Այո։ Ով պիտի այդ հարցը լուծի։ Միայն ու միայն կապված ինձ այսօր հետ հետաքրքրում է հա։ գյուղական կյանքը։ Միայն ու միայն կապված վարկերի հետ, գյուղի հետ, կառավարությանն են դիմում, գյուղնախարարությանն են դիմում, կոնկրետ դիմումը ուղում են խորհրդին, կան դիմումներ, որոնցում օրինակ նշվում են դիմում ենք ԱՀ նախագահին, կամ դիում ենք ԱՀ պետնախարարին կամ ոստիկանապետին։ Դարձյալ գյուղական կյանքի հետ կապված։ Կոնկրետ գյուղական կյանքի հետ կապված է, բայց օրինակ հանցագործություն է տեղի ունեցել, բայց ինքը Ճիշտ է, գյուղում է տեղի ունեցել այդ ամենը, գյուղացու հանդեպ դժվող գյուղացին է, բայց ինքը ոստիկանությանն է վերաբերվում։ Այսինքն այդ խնդիրը արդեն ոստիկանությունը պետք է լուծի։ Այո, գիտեք ինչու եմ անընդհատ գյուղ-գյուղ, որովհետև հաղորդումը պիտի եթեր հերարձակվի Արցախի հանրային ռադիոյի գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարով։ Բնականաբար ինձ հետաքրքրում է, եթե որևէ հանցագործություն է տեղի ունեցել բնականաբար դարձյալ պիտի ձեր միջոցով հասնի ոստիկանություն։ Եվ այսպես, ես ասենք թե 1 ամիս առաջ դիմել եմ ձեզ, ինչպես եք ընթացքավորում եւ ինչպես եք կարողանում տեղեկանալ հարցի պատասխանը, այդ մասին նույնպես կներեք։ Ուրեմն դիմումը ստանալուն պես մենք այդ նույն օրը դիմումները կարդում ենք դասակարգում ըստ իրենց բովանդակությունների, թե որ կառույցը, որ գերատեսչությունը օրենքի որ ուժերը պետք է հա- այդ հարցը կամ պարտավոր են զբաղվել այդ հարցով, այսինքն որ գերատեսչության վերաբերվում է այդ հարցը։ Խմբագրելուց հետո ավելի ճիշտ ուղարկում ենք կառավարություն, այնտեղ արդեն համակարգչի մեջ բոլորը ըստ իրենց բովանդակությունների դասակարգում են եւ գրանցում եւ արդեն ուղարկում են համապատասխան կառույցների։ Հետո մենք հերախոսով, հրավիրելով, եթե դիմումներ այնում, որոնց բնույթը անհասկանալի է լինում, տեղում հրավիրում ենք երկու կողմերին եւ տեղում փորձում ենք հասկանանք, թե խնդիրը կոնկրետ որն է, ինչ ա եղել, ոնց ա եղել եւ ինչ լուծում է սպասում։ Որովհետեւ հաճախ ենք հանդիպում դիմումներ, որոնց բովանդակությունը ինքը խառն է լինում։ Կոնկրետ կարդալուց չես հասկանում, այս մարդը կոնկրետ ինչն է ուզում, ինքը պատմում է, գրում է, բայց կոնկրետ հա խնդիրը ինչն է կայանում։ Եվ այդ դեպքերում հրավիրում ենք, գալիս նստում են հանրային խորհրդի անդամների հետ եւ քննարկում են, հասկանում են խնդիրը եւ հետո նորից ընթացքի մեջ է մտնում։ Կարող եք վերել այդպիսի մի օրինակ։ Այդպիսի մի օրինակ մոտ երևի 2 օր առաջ դատական համակարգի վերաբերյալ դիմում կար, դատը եղել է կտավորոշում ու 2-3 անգամ արդեն դատ է տեղի ունեցել ու որոշումները փոխվել են։ Այսինքն դիմում էր կին, որը 50 տարի իր ամուսնու հետ համատեղ կյանքից ունեին սեփականություն, տուն, որը հենց կառուցել են իրենք։ Իրանք իրենց երեխան չունեն, բայց ամուսինը այդ կնոջ առաջի ամուսնությունից երեխա ուներ։ Հիմա եկել էր ինչ որ հայերուզում, բայց միասին էին դատարանը վճռակայացրել, որ սեփականությունը 50-50-ով կիսում են։ Հիմա հետո նորից ինչ որ վճռ են կայացել, որ ընդհանրապես չի հասնում այդ կնոջը։ Հիմա եկել է բողոքումա, ասում է ոնց չի ասում, եթե մենք համատեղ ենք այդ տունը կառուցել մեր ամուսնության ընթացքում եւ դատարանից հրավիրել ենք, բայց հարցը քննարկել են ու սպասում ենք, որ կընթացքավորեն։ Ռուբեն ջան, կխնդրեի նաեւ կապված վերջին դեպքերի, այսպես ասած, բնությունը շատ դաժան գտնվեց արցախցիներից հանդեպ, գրեթե կարկտահարվեցին եւ խոշոր ֆերմերների հողատարածքները եւ ամենա այսպես ասած համեստ աշխատավորի, հողի աշխատավորի տարածքները նման թեմաներով եղել են։ Ճիշտն ասած, կարգտից հետո հատուկ այդ գծով նամակներ չեմ հիշում, որ ստացած լինեն, բայց գիտեմ, որ հայտարարություն կար, որ շիննախարարությունը եւ մնացած այն կառույցները, որոնք զբաղվում են այդ շինարարությամբ, քաղաքապետարանը, գիտեմ, որ պետնախարարի հրահանգով զբաղվում զբաղվում էին այդ հարցով, դրանից էլ դիմումներ չկա։ Մի հոգի եկել է դիմի, որ ինքը նախորոք գրել էր դիմում, որ տան տանիքը վթարային վիճակում էր։ Հետո եկել է նորից տեղեկացրել, որ այս կարկետից հետո ավելի ավատացել, բայց նորից դիմում չի գրել, որտեղ դեռ հրաց դիմումի պատասխանը չի եկել։ Կարող է հենց հերթագրում են, սկսում են նորից դիմում գրելը իմաստը։ Բարձե, ցանկանում եմ իմանալ ինչ ժամկետում կարող է դիմողը ստանալ իր հարցի պատասխանը։ Ժամկետների մասին կոնկրետ չեմ կարող խոսեմ, օրենքի շրջանակներում տեղյակ ենք, որ 10 օր, 15 օր, 1 ամիս այդ ընթացքում, բայց այս պարագայում, քանի որ դիմումները շատ են, հնարավոր չի միանգամից բոլորի արագ լուծում տալ։ Եվ ամեն օր սպասում ենք, որ պատասխանները կգան։ Ռուբեն ջան, ես ապրում եմ հերավոր մի գյուղում Արցախյան, օրինակ, կամ ինչու հերավոր։ Մի սովորական գյուղում եմ հա։ ապրում, թող կպած լինի նույնիսկ մայրաքաղաքին։ Դիմել եմ եւ պատասխանը չի գոհացրել ինձ ձեր իրավասությունների մեջ է մտնում նորից քննարկել, թե պարզապես ձեր ծառայության նպատակը նա է, որ เป զի դուք այսօր Արցախյան գյուղացու հարցը, խոսքը, հոգսը հասցնեք համապատասխան հասիատիր օջա։ Կոնկրետ լիարժեք այդ հարցին չեմ կարող ես պատասխան, դա ավելի ճիշտ հանրային խորհուրդը երևի կպատասխանի, բայց մեր սպասումները ասեմ եւ մեր անելիքները մենք փորձում ենք ցանկացած ձևով օրենքի շրջանակով քաղաքացու, գյուղացու հարցը բարձրացնենք եւ մինչեւ իր լուծման եզրը գտնենք։ Բայց օրինակ կան դիմումներ, որոնք պարզապես ոչ օրինախախտության վերաբերյալ, ոչ իրավունքների ոտնահարման կամ պետության ինչ որ պարտականություն չկատարելու, պարզապես մարդ դիմում է որինչ ինչ որ օգնություն կամ այս ձև, այդ ձև դիմումներ կա, բայց էտել ենք էլի փորձում ենք մի ձև առաջտանենք եւ հարցը լուծենք։ Դրիակ եք արդյոք գյուղացիներից, գյուղերից, համայնքներից ստացված դիմումներից գոնե մեկը դրական է լուծվել։ Նշեմ մի դեպք, որ գյուղացին գյուղտեխնիկա է բերել իր սեփական օգտագործման համար։ Գյուղտեխնիկան, քանի որ ինքը շատ մեծ էր, կոմբայնը ու Արտերկրից հա, գյուղտեխնիկա է գնել իր սեփական միջոցներով։ Այո, իր սեփական միջոցներով գնել է եւ տեղափոխման համար, քանի որ ինքը շատ մեծ է, կոմբայնը մասերի է բաժանել, որ մեկ ավտոյում տեղավորվի։ Հիմա Մաքսատանը որտեղ Հայաստանի Հանրապետության Մաքսատանը տեղեկացրել են, որ ինքը գրանցում է որպես առևտրական ինչ որ։ Այո նպատակներով տեղափոխում, անձը նշում էր, որ այս սա մի հատ կոմբայնի մասնիկներ է, պետքա տանեմ հավաքեմ։ Երբ որ դիմում էր մեզ, արդեն այդ տեխնիկան հավաքված աշխատում էր եւ համապատասխան ապացույցներով, համապատասխան փաստաթղթերով դիմել են եւ արագ հարցը Ինչ է դու գանել են հարկերից, турքերից բացի փորձում էին զուգանեն։ Ձեր աշխատակիցներից մեկը ինձ տրամադրեց Հադրութի շրջանի մեծ թաղերից ստացված հետևյալ դիմումը։ հա։ Ռաֆիկ Միրզախանյանն է գրում. Ես զբաղվում եմ գյուղատնտեսությամբ, վերջերս Ռուսաստանի Դաշնությունից գնել եմ Նիվա մագնիշի հացահատիկային կոմբայն, որը տեղափոխելու համար իր չափսերից ելնելով անհնար է եղել ավտոքարշով հասցնել Արցախի հանրապետություն, եւ այդ իսկ պատճառով կոմբայնը Մասերի են բաժանել տեղավորել են բեռնատար ավտոմեքենայի մեջ։ Հասանի հանրապետության մաքսատանը ինձնից պահանջել են ոչ թե կոմբայնի դիմաց, այլ բոլոր մասերի համար, որ այնտեղ մաքսատանը գրանցել են սահմանված ակնհայտ առևտրային չափականակներ, որի համար պահանջում են ավելացած արժեքի հարկ եւ սահմանել են 1 միլիոն 340 հա- հա- նշեմ որ կոմբայնը հավաքված է ծառայում է իր նպատակին եւ գրանցված է Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության տեխնիկայի բաժնում հիմնականում դիմումի բողոքը նաև որ մարդը Ռուսաստանի Դաշնությունից տեխնիկա է բերել եւ տեխնիկայի մեծ լինելու պատճառով մասերի է բաժանել Հայաստանի Հանրապետության Մաքսատանը պահանջել են ամեն մասի համար որպեսզի այդ մարդը վճարի վճարում կատարի սա է դիմումի բովանդակությունը ինչպես է օգնել ռաֆիկին ուղարկել են Մաքսատուն հիմք ընդունելով կոնկրետ բնույթը, բուն նպատակը իրավապացուցներով, որ ինքը մի հատ կոմբայն է, ոչ թե առևտրային ինչ որ Մարդը արդեն ապացուցում է, որ դա գրանցված է։ Դա հիմք են ընդունել եւ այդ ավել գումարը, որը նշված էր, չեղյալ են համարել, մենակ պարտավորեցրել են մուծի հիմնական, կոնկրետ մեկ կոմբայնի համար, մասաձերծման վճարը։